خب بسم الله الرحمن الرحيم الدليل السادس المصلحة المرسلة دليل ششم مصلحة مرسلة هست تعريفها أنواع المصالح حجيتها شروط العمل بها ابتداء تعريفها تعريف مصلحة مرسلة المصلحة المرسلة أي المنفعة المطلقة مصلحة مرسلة میگه یا یعنی يعني منفعت مطلق وفي اصطلاح الأصوليين أما در اصطلاح أصوليين هي الوصف الذي يلائم تصرفات الشرع ومقاصده وصفي كم مناسبات که دارد با تصرفات ومقاصد الشريعة ولكن لم يشهد له دليل معين من الشرع ولكن لم يشهد له دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء ولكن شهادت نداد است برای این وصف مناسب دلیل معین از شرع اعتبارش رو و ال... یا الغایش رو نه دلیل اومده اعتبارش داده و نه اومده الغاش کرده یعنی مناسبت داره یعنی سازش داره با مقاصد شرع و با تصرفات شرع يحصل من ربط الحكم به جلب مصلحة او دفع مفسدة عن الناس و حاصل میشه با رب دادن حکم به اون وصف جلب مصلحت یا دفع مفسده از مردم حکمی رو بر اساس اون وصف بیاد نتیجهش جلب مصلحت و دفع مفسده هست كالمصلحة التي رآها الصحابة في جمع المصحف مانند مصلحتی که صحابه اون رو در جمع مصحف دیدند و اتخاذ دواوین و گرفتن دواوین یعنی دفتر اداره یا وزارتخانه والسجون زندانها وصك النقود شاب اسكناس وإبقاء الأراضي الزراعية التي فتحوها بيد أهلها وباقي باقی زميل زمین های کشاورزی فتحشون ميكردن در دست اهل قبيشون ووضع الخراج عليها ودر مقابل ماليات گرفتن ازون يعني پول چاپ کردن اسکناس انواع المصالح المعتبره انواع مصلحت های معتبره اذا كانت المصالح اساسا لبعض الاحكام الشرعيه ودل دليل على اعتبارها عللا للاحكام سميت المصالح المعتبره شرعا وهي ذات مراتب ثلاث زمانی که مسلحت ها اساس بعضی از احکام شرعی قرار بگیرند و دلیلی دلالت بر آن کند که اینها میتونند علت احکام باشند علت بودنشون برای احکام اعتبار داشته باشند با پشتوانه دلیل سمیت المصالح المعتبرات شرعا اون موقع بهشون میگن مصالحی هستند که شرعا اعتبار دارند مصالح معتبرات چی؟ شرعا و هی ذات مراتب ثلاث و این مصالح سه رتبه دارند در سه رتبه قرار میگیرند یک الضروریات ضروریات و هی التي ضروریات کدوما هستند وهي التي يتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية ضروريات ضروریات اونهایی هستند که زندگانی دینی و دنیایی مردم متوقف بر آنهاست مرتبط با آنهاست حیث بگونه ای که اذا فقدت اختلت الحیات فی الدنیا اگر اون مسلحت نباشد زندگانی دنیا مختل میشه و ضاع النعیم و حل العقاب فی الاخره و نعمت از بین میره و عقوبت سر جاش میاد در آخرت مثلو ماننده حفظ المقاصد الخمس کلیت الضروریه حفظ کردن مقاصد کلی پنجگانه ضروری ما در کتب داریم مقاصد پنجگانه کلی ضروری این مقاصد چه هستن و هی حفظ دین یک حفظ دینه یکی از مقاصد ضروری همین حفظ دینه والنفس حفظ جان والعقل حفظ عقل والنسب حفظ نسب والمال و مال اینها این پنجتا مقاصد پنجگانه کلی ضروری هستند که باید حفظ شوند اگر حفظ نشوند زندگانی دینی یا دنیوی انسان مختل میشه خراب میشه والأول شرع له الجهاد وقتل المرتدين به خاطر حفظ دین بوده است که جهاد مشروع شده است و قتل مرتدین و النفس والثاني وهو حفظ حياة الناس شرع له القصاص من القاتل العامد و دومی که همون حفظ نفس هست و حفظ زندگانی مردم هست به خاطر حفاظت از این مقصد بوده است که قصاص از قاتل عامد مشروع شده است والثالث وهو حفظ العقل شرع له الحد على شارب الخمر و سومی که حفظ عقل هست یا حفظ عقل بود مشروع شده است برایش حد بر نوشنده شراب چرا شارب خمر حد میخوره تا عقلها محفوظ بمانند چون این یکی از مقاصد ضروری شرعه الرابع چهارمی و هو حفظ النسب حفظ نسب هست شرع له حد الزنا و حد القذف مشروع شده است برای حفظ نسب حد برای زنا و حد برای تهمت والأخير شرع له تحريم السرقة وقطع يد السارق و برای آخری یعنی يعني حفظ مال مشروع شده است حرمت دزدی و قطع دست دزد فكل من الاعتداء إلى الدين والقتل العمد وشرب المسكر والقذف والزنا وصف مناسب یحقق مصلحتا هر یکی از اعتدای بر دین قتل عمد شرب مسکننده تهمت زنا وصفه های مناسبی هستند که مصلحتی رو محقق می سازند و هو معتبر شرعا و شرعا اینا اعتبار داده شده اند و هذا هو المناسب المؤثر او الملائم و این همون مناسب مؤثر یا ملائم هست که در بحث قیاس و در بحث شروط علت خواندیم على حسب نوع اعتبار شرعی له بر حسب نوع اعتبار دادن شرع یا مؤثر هست یا ملائم دو الحاجیات رتبه بعدی حاجیات هستن پس مصالح رتبه داشتن ضروریات بعد از ضروریات حاجیات و هی التي يحتاج الناس اليها لرفع الحرج عنهم فقط حاجیات اون مصلحت های هستن که مردم نیاز به اونها داره به خاطر رفع حرج از خودشون یعنی چون مختل نمیشه اما در حرج میفته در کی میفته؟ حيث اذا فقدت یا حيث اذا فقدت واقعا بله فقدته اونجا هم معلومش خوندیم بله ولی مجهوله حيث بله در قسمت اولی حيث اذا فقدت اختلت حياة الناس در قسمت ضروریات اینجا حيث اذا فقدت وقع الناس في الضيق والحرج بگونه ایک زمانی که فاقد شود مردم در تنگی و حرج میفتند دون أن تختل الحياة بدون مختل شدن زندگاني وقد شرع لها وقد شرع لها وقد شرع لها الشرع أنواع المعاملات من بيع وشراء وإيجار والدين أنواع معاملات از, معامل از خرید و فروش اجاره مشروع گردانیده است به خاطر همین حاجیات و انواع الرخص من قصر الصلاه و جمعه للمسافر و مشروع گردانیده است انواع رخصت های رو از جمله قصر خواندن نواز جمع خوندنش برای مسافر و اباحه الفطر فی رمضان للحامل والمرضی والمریض و مباح کردن خوردن در رمضان برای زن حامل شیر دهنده و مریض و سقوط الصلاه عن الحائض والنفساء و ساقط بودن نواز از زن حائز و زن که نفاس دارد خون ولادت و المسح على الخفين مسح بر دو خف و تزویج صغیرتی بالکفئی من قبل ولیها ازدواج دادن دختر کوچک با هم کفع خودش از طرف ولیش و هذه كلها أوصاف مناسبة للاحکام المقررة لها و تمام اینها أوصاف مناسبی هستند برای احکامی که برای این أوصاف تعیین شدند پس اینا بودن از حاجیات اما در رتبه بعدیش التحسینات الحاجیات خوندیم جزاكم الله التحسينات وهي المصالح التي يقصد بها الأخذ بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق تحسينات مصالحي هستن که هدف از آنها گرفتن به عادات پسندیده و خوب و اخلاق نیکوست مثل طهاراتی للصلوات مانند طهارت برای نمازها و تزین باللباس و طیبی و زینت بخشی با لباس و خوشبوئی و تحریم خبائث المطعومات و حرام گردانیدن خوراکی های خبیس و الامر به رفق و الاحسان و دستور به مهربانی و نرمی و احسان و صیانت المرعتی ان مباشرتی عقد زواجها و تزویج الولی لها و حفظ کردن زن از ازدواج کردن و ازدواج دادن ولی به آن يعني ولي تعين كردن يعني دون فري باش هم خودش هم ولي وهي أيضا أوصاف مناسبة لأحكامها المشروعة وإنا وصفها مناسبة حسن براي أحكاماتي که مشروع أحكامات احکامات مشروعهشان اما المصالح التي طرأت بعد انقطاع الوحي ولم يشرع يا ولم يشرع الشارع لها احكاما معينه ولم يقم دليل على اعتبارها او الغائها فهذه تسمى المناسب المرسل او المصلحة المرسله. اما مصلحت هایی که ببینید تا اینجا ما خوندیم اون مصلحت هایی که شرعا اعتبار داشتند یا ضروریات بودند یا حاجیات بودند یا تحسینات اما اون مصالحی که بعد از انقطاع وح اومده اند به وجود می و شاره برای اونا حکم معینی تعیین نکرده دلیلی بر اعتبار یا الغایشان وجود ندارد اینها هستند که نامیده میشن مناسب مرسل یا مسلحت مرسله که اشتراط اثبات زواج به وثیقت رسمی مانند شرط بودن اثبات ازدواج با سند رسمی و تسجیل عقد البیع الاقاری لنقل الملکیه و ثبت کردن عقد فروش های اقاری این ساختمان و زمین و این چیزا برای نقل ملکیت اینها مسلحت های مرسله هستند خب یعنی مرسل ارساله یعنی نه الغا شده و نه اعتبار داده شده خب ما میدونیم که شرع موقعی که یک فقیه مجتهد میاد احکامات شرعی رو میگرده بررسی میکنه میبینه که احکامات شرعی بنا بر یک سری مسلحت هایی مشروع شده اند و دفع مفسدت هایی ولی این شرع وحقت شده یه سری مسلحت هایی رو میبینید که مسلحت ها دائم در به حال به وجود اند احکامات خب مجتهد وظیفش اینه که میاد میگرده اگر مسلحتی پیدا شد از جنس اون مسلحت هایی که شرع شرع قبلا اومده مشروعش گردانیده اونو میاد مشروع میکنه لذا بریم جلوتر که خودش توضیح میده تکرار نشه حجیت المصالح المرسله حجیت مسلحت های مرسله اتجه العلماء فی المصالح المرسله اتجاهین علما در رابطه با مسلحت مرسله دو تا دیدگاه و دو اتجاه دارند اتجاه و الاخذ بها اتجاهی که معنی میکنه گرفتن به مصلحت مرسله را و هم الشافعیت و الشیعت و الظاهریه همون سه گروه دیروز که استحسان رو نمیپذیرفتند یعنی يعني شافعیه شیعه و ظاهریه و اتجاه یجیز الاخذ بها و دیدگاه دیگه ای که اجازه میده گرفتن به مصلحت مرسله رو و هم المالکیت و الحنفیت و الحنابله و اون جمهور مالکیه حنفیه و حنابله اما المنکرون الذين يمنعون الاخذ بها اما اون انکار کننده هایی که من میکنن استفاده از مصلحت مرسله رو فلهم ادله موجزها وجوب الحفاظ على وحده الشريعه فلا تختلف الأحكام بين جيل وجيل ادله ای داره که ادله هایی دارند ولی خلاصه شون اینه که میگند واجب بودن حفاظت یک پارچگی شریعت مبادا که شریعت فرق بکند احکامش بین نسلی تا نسل دیگر اینو میارند و میگویند که مصلحت اگر ما مصلحت ها رو در نظر بگیریم خب مسلحت ها تغییر میکنند و اون موقع احکام از حکمی در حکم دیگر از نسلی تا نسل دیگر فرق میکنند خب ما اونایی رو داریم که شرعا معتبرن اونا که تغییر نمی کنند اونایی رو که شرع الغا کرده اونا که تغییری نمی خب اون مسلحت هایی که مرسل هستند اگر مسلحت تغییر کرد خب این سیاست خود شریعت بوده است اصلا منهج شریعت بوده است یکی از حکمتهای نسخ و انسان بره بررسی بکنه همین چیز رو میابه زیارت قبور ممنوع میشه ابتدا مردم هنوز با شرک انس و الفت دارند ولی بعدا که توحید میاد پیغمبر میگه الا فزوروها شما برید صحابی میگه ما به فلان چیز نیاز پیدا کردیم پیامبر خدا صلی الله علیه سلم استفادهش اجازه میداد بعد از اون ممنوعش کرد یا پیامبر در مسلم حدیث داریم صحیح مسلم میگه گفتین چیزو استفاده نکنید ضرر داره صحابه گفتن ای پیامبر خدا رومی ها استفادهش میکنن هیچ گونه ضرری نداره گفت پس مشکلی نیست تو مسلم اومده اینی که شریعت در عبادات که خب ما کاری نداریم عبادات اصلا قابل تغییر نیستن عبادت قیاس و میاس اینجا نمیاد ولی بحث در معاملات و در امور دیگهی که مرتبط به مردم هستند متوجه شید؟ خود بریم جلوتر والحفاظ على قدسیت الشریعه حفاظت بر قدسیت دین خب این اتفاقا اخذ به مسلحت مرسله همینو میرسونه اتفاقا برعکس قدسیت و دین میرسونه همون مقاصدی رو که صاحب شرع آورده است مجتهد در نور و هدایت آیات و احادیث دیگه حرکت میکنه تا مسلحت هایی رو که دین رو مسلحت میدونه حکم میده نه اینکه عقلش هرچه بگه اگه اینجوری باشه که این خطرناک میشه متوجه میشی جناب مولا خب بریم جلوتر بله فلا يقال فيها شيء بالاهواء والاغراض والمآرم گفته نشود در دین چیزی با هوا و هوس و غرضها و مقصدها ولأن الشرع لم يعتبرها ببعض وجوه الاعتبار وزيرا که شریعت به هیچ وجهی مصلحت مرسله رو اعتبار نداده است خب اینا بودند خلاصی از آنچه که مانعین استفاده از مسلحت مرسله گفتند و اجیب عنها و جوابشون اینجوری داده شده است که به ان تغییر وجه الحکم او المصلحت یقتضی تغییر الحکم تغییر کردن وجه حکم یا مصلحت اقتضا میکنه که حکم تغییر کنه و هذا امر حسن شرعان و این یک امریه که شرعان پسندیده است خب آنچه که شراب رو حرام میگرداند علتش بوده است که همون مسکنندگی است اگر جایی همچنین علتی یافت نشه بله و ان العمل بها عمل به مصلحت راجعه عمل به آن عمل به مصلحت راجحه است وليس هي من قبيل التشریع بالهوى و عمل کردن و از جمله گذاری از روی هوا و هوس نیست لأنه يشترط للعمل بها وجود الملائمة بينها وبين مقاصد الشرع زیرا شرط قرار دادن برای عم... یا, یا مجهولش بخونیم لأنه يشترط للعمل بها زیرا که شرط هست برای عمل کردن به مصلحت مرسله وجود الملائمه بینها و بین مقاصد شرط شرط چه است؟ وجود داشتن مناسبت بین آن و بین مقاصد شرع مقاصد شرع از کجا دانسته میشن؟ از مجموع نصوص فقیه میاد مجموع نصوص و کنار هم میاره میگذاره میبینه که نصوص به سمت حرکت میکنند عقلها محفوظ بمانند دین محفوظ بماند جان محفوظ بماند آبرو محفوظ بماند نسب محفوظ بماند میاد ببینی این مسلحت آیا مناسبت و همخانی داره با این مقاصد یا نداره یا در تزاده؟ ها واحتج القائلون بها بأدلة كثيرة أهمها ما يأتي قائلون به مسلحت مرسله که قبولش دارند ادله زیادی رو میارن از جمله ان الحیات فی تطور مستمر زندگانی در دگرگونه همیشگی هست و مصالح الناس تتجدد و تتغیر فی کل زمن مصلحت های آدمی در هر روزگاری در حال تازه بودن و تغییرند فلو لم تشرع الأحكام المناسبة لتلك المصالح لوقع الناس في حرج اگر احکام مناسب با اون مسلحت ها نباشند مشروع نشوند لوقع الناس في حرج مردم در حرج واقع میشند پس اگر احکامات مناسبت نداشته باشند با اون مسلحت ها واقعا مردم در چی میفتند در حرج و تعطلت مصالحهم فی مختلف الازمنه والامكنه و تعطیل میشه مصلحتشون در زمانها و امکنه مختلف مکانهای مختلف بله چرا ما میگیم برای همه چیزه زمانی که ما بتونیم از اصول بیام اجتهاد بکنیم اگر ما اصول و همه رو جمع کنیم پس چطوری ما بس برای مسائل جدید حکم رو تعیین میکنیم شریعت که نیومده خب نه تو حکم جدید رو میخوای برش فتوا بدی نباید مصلحت در نظر بگیری خب نه شریعت برای اونایی که گفته که اعتبار داده مصلحتشونو برای چیزای جدید تو میخوای چیکار کنی بنده خدا نباید یه مسلحتی از جنس مسلحت های قبلی که شریعت اولا رو اعتبار داده این خب مثلا مثلا شما میایی برای چیزایی که در روزگار ما پیش میاد چه از کجا حکم میدی در نسک که نیومده شما از کجا حکم براش تعیین میکنی نباید این اون وصفی که شما براش حکم تعیین میکنی اون وصفش رو پیدا بکنی و اون وصف مناسب باشه ملائم باشه خب اعتبار که نداده و هر وقت تمام اوصاف احکامات که در شریعت بیان نشده اند برای مال شراب مثلا اسکاره و این یکی از اوصاف معتبره هست وصف مناسب موثر هست چون شرعن اعتبار داده شده ولی شما برای یه چیز جدید که اصلا شر برای اون نقطه نگذاشته نباید اساس احکام مسلحت ها باش جلب مسلحت و دفع مذرت با مفسده باشه ما موسا یک حرفی تو به حق بگو خب بریم ووقف التشريع عن مصايرة الزمن ومراعاة المصالح والتطورات وهذا مصادم لمقصد التشريع في مراعاة مصالح الناس وتحقيقها میگه اگر احکامات مصلحت ها در زمان ها و مکان های مختلف به تعطیلی کشیده می شوند و قانونگذاری با گذر زمان اه، واقف می شود می ایستد و همچنین مراعات مصلحت ها و تطورات و این چیز یعنی اینی که مسلحت ها تعطیل شوند و این چیز که قانونگذاری بر اساس مسلحت نباشه هذا مصادم لمقصد التشریع فی مراعات مصالح الناس و تحقیقها این در تضاد هست در ضد هست با مقصد قانونگذاری شرعی در رعایت کردن مسلحت مردم و محقق گردانیدن مصلحت مردم دو قامت احکام شریعتی على اعتبار المصالح ورعايتها وتحقيقها رحمة بالناس احکام شریعت استوار بر اعتبار دادن مصلحتها و رعایت کردنشان و محقق در مسلحت هاست تا رحمتی باشد برای مردم فقال الله تعالى الله متعال فرمود است و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین و نفرستادیم ترا جز رحمتی برای عالمیان وقال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله برای شما آسانی میخواهد و نسختی واعتبار جنس المصالح في جملة الأحكام يوجب ظن اعتبار كل مصلحة من جنس تلك المصالح في, تلك في تعليل الأحكام لأن العمل بالظن واجب اعتبار دادن جنس مصلحتها در جمله أحكام إيجاب ميكونات زن اعتبار دادن هر مسلحتی رو از جنس اون مسلحت در تعلیل احکامات آقا ما موقع میان جنس مسلحت ها رو در جمله احکام بررسی میکنه مجتهد و میبینه که همون مسلحت ها برای احکامات بعدی احکاماتی که امروز میخواد حکم بکنه جنس اون مسلحت ها در اینا وجود داره این اینو می ایجاب میکنه که مصلحت اینجا هم چی داده بشه اعتبار داده بشه مسلحت اینجا هم چی داده بشه اعتبار داده لان العمل بالظن واجب زیرا عمل به ظن واجب است خب این مسئله اجتهادیه دیگه ظنیه سه ادله اینا رو ببینید که چقدر محکم جالب و قشنگند روعیت به بنحو اوسع من القياس في اجتهادات الصحابة والتابعين وأئمة الاجتهاد مراعات شده است مسلحت بشكل شکلی از قياس در اجتهادات الصحابة تابعين وأئمة مجتهدين اصلا شما ببینید یعنی در زمان ائمه بزرگوار امام مالک بزرگوار امام ابو حنیفه ماهر در استحسان و مصلحت مرسله و امام احمد حنبل و امام شافعی و ائمه دیگر اینها در اجتهاد اسلاف ما هستند سلف نیک و الگوی نمونه ما هستند خب اگر کسی بره فقه اینا رو باز کنه ورق بزنه به خوبی متوجه میشه در همون صدر اسلام مسائل اومدن که نس جوابگو دیگه نمیشد نس به شکل ظاهریش مگر اینکه شما میومدید نصوص و علتیابی میکردید و همون علل و همون مسلحت ها رو در نظر میگرفتید برای پیدا کردن حکم مسائل جدید و این کارو حقا و انصافا ائمه بزرگوار کردن و به خوبی از این عهده بر اومدند از عهده این کار بر اومدند بریم جلوتر ما موسی وحتى كان ذلك بمنزلة الإجماع على رعايتها میگه حتی این کار به منزله اجماست بدليل جمع أبي بكر القرآن في مصحف واحد من الصحف المتفرقة بإشارة من عمر رضي الله عنه بدليل جمع كردن أبو بكر الصديق قرآن رو در مصحفی واحد که در برگه های متفرق جمع بودند با اشاره دادن عمر رضی الله عنه قائلا انه والله والله خیر خیر و مصلحت للاسلام به خدا که این بهتر است و مصلحت است برای اسلام انه والله خير و مصلحتون لام داره مال شما؟ مال بله، من لام نداره میتونه داشته باشه میتونه و حارب ابو بکر مانعی از زکات و ابو بکر با این زکات محاربه کرد جنگ کرد و استخلف من بعدی عمر بعد از خودش عمر رو تعیین کرد در حالی که این تعیین قبل از اون نبود ولم يسبق یا ولم يسبق في ذلك شيء مماثل يدل على الاخذ به قبلا هم چیز مماثلی نبود که دلالت بر گرفتن به اون بکنه ولا سند لذلك الا المصلحه و سندی نداره این کار جز مصلحت و ابقى عمر الاراضي المفتوحه بيد اهلها تحقيقا لمصلحه المسلمين العامه و عمر زمین های فتح شده را در دست خودشان گذاشت تا مصلحت عمومی مسلمانان محقق بشه ولم يعطي المؤلفه قلوبهم من الزکات و اونایی رو که معلفه قلوب بودند زکاتشون نداد لعدم الحاجت الى التعلیف بعد ان از الاسلام بعد از اینکه خداوند اسلام رو عزت داد و گسترده شد دیگه نیازی به تعلیف قلوب ندید ولم یقم ولم يقم حد السرقة على اللصوص نفائل شو عمر قرار بديم اقام يقيم ولم يقم حد السرقة على اللصوص في عام المجاعة بسبب, بسبب الحاجة العامة وإجراء نكرد حد دزدی را بر دزدان در قحط سالی به سبب نیاز عمومی و دون و ادارجات رو قرار داد و اتخذ السجون زندانها رو بنا کرد و گرفت و امضى الطلاق الثلاث بكلمة واحدة زجرا عن كثرة استعماله و طلاق سلاسه رو با یک سخن و در یک مجلس آه؟ بله ستا حسابش کرد تا زجری باشه نهی باشه بازداشتی باشه از این که زیاد استفاده نشه دیگه این حدیث در مسلم میاد پیغمبر چی عمر میگه در امری که خدا شما را فرصت داده بود عجله کردید ما هم بر شما چیکارش میکنی؟ اجرایش میکنیم یعنی ستا رو با هم حساب میکنیم ستا در حالی که قبلا سنت چنین بود که بعد یکی یکی میدادند و این اختلاف امروز وجود داره که آیا ستا همزمان میفته یا نمیفته که قول راجع همینه که یکی یکی باشه همون سنتی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و بکر و دو سال ابتدای خلافت فاروق رضی الله عنه بود و این یک اجتهاد است ما به خاطر این اجتهاد مخالفین خود را نه تکفیر کرده ایم و نه میکنیم و نه تفسیق میکنیم و بلکه و بلکه همان کاری رو که شریعت کرده است مجتهد یک اجر میبرد بر این باوریم که مجتهدین در زمانی که رأیشان مرجوح باشد یک اجر رو بردند این رو الله به اونا داده خب وأمر بقتل الجماعة بالواحد سدا لذريعة الخلاص من القصاص وأمر كرد بكشتن به در مقابل يك نفر تصد صد باشه برای خلاص شدن از قصاص وحرم المرأة على آه، من تزوجها في العدة من رجل آخر ودخل بها و حرام گردانید زن را بر شخصی که ازدواج کند با اون زن در عده در عده مرد دیگری و دخل بها و این شخص دوم با آن چکار کرده بود؟ دخول کرده بود این شخصو این زن و بر اون شخص حرام گردانید بله زجرا له ان هذا الفعل تا از این فعل باز بداره و معامله له بنقیض مقصوده و معامله بشه با قصد با ضد آنچه که چکار کرده بود یعنی چی؟ یعنی قصدش این بود که زودتر برسه کاری کرد که همیشه باش ازش محروم بشه اینو میگن معامله به نقيز مقصود وكتب عثمان رضي الله عنه المصحف على حرف واحد ووزعه في الأمصار وأحرق ما عداه عثمان رضي الله عنه مصحف رو بر حرف نوشت و كردر در شهرها وبقي رو سوزاند وزاد الأذان الأول لصلاة الجمعة أذان أول ربراي نماز الجمعة إذا فكرت وهو النداء الأول الذي يفعل الآن وهون أذاني هسك الآن انجام داده میشه وحكم بتوريث المرأة من زوجها الذي طلقها ثلاثا في مرض موته وحكم كارتك الزان از شوهرش اون در مرض موت زنش طلاق میده از اون شوهر ارث ببره فرارا من ارثها چون میگه این طلاق به خاطر فرار از ارث هست چون آخه مرض موت اون مریضی هست که در اون مریضی دیگه میمیره میگه اگه در این مریضی طرف مرد زن و طلاق داده شده اون زن بعد ازش چه ببره؟ ارث ببره بله و فقها هم اختلافات زیادی در این مورد دارند که آیا ارث میبره یا نه گروه میگن مطلقا نمیبره گروه میگن مطلقا میبره گروه میگن که اگر ازدواج نکرده بود با شوهر دیگه ای و تفصیلاتی وجود داره که ما کاری بحثمون قبلا گفتم که مسائل فقهی خوندیم ها خب. توی چی هم آورده چی فقه صحیح فقه سنه مفصل اومده خب بریم جلوتر معاملتا له بنقيض مقصوده تا اون قصد بدی که داشته معامله ای باشه با اون بله و سمیه طلاق الفرار و این طلاق میگن طلاق فرار یعنی فرار از ارث وحرق علي رضي الله عنه غلات الشيئة الروافز الذين ألهوه سوزاند علی رضی الله عنه غلات شیعه روافظ را که اون رو اله می دونستند اللهوهو الله یعله تعلیه باب تفیله یعنی اونو اله می دونستند و حکم الصحابه تزمین سنعی ما یطلف به ایدیهم من اموال الناس و حکم صحابه با زامن بودن سازندگان زمانتشون در مقابل آنچه که در دستشون تلف میشه از اموال مردم محافظتا علیه من الضیاء تا محافظت بشه این اموال مردم از, از بین رفتن یعنی درساز پنجره ساز اینا رو اومدن صحابه گفتن چیزی اگر مال مردم در دست شما خراب شد شما زامینید چیزی در دست شما خراب شد زامینید این کار رو کردن تا مواظب باشند اموار مردم رو زایه نکنند در اصل زامن نبودند وقال علی لا يصلح الناس الا ذاك و علی رضی الله عنه میگه اصلاح نمیکنه مردم را جز این کار اینا انواع مصلحت های مرسلی هستند که اینجا ذکر میکنه میگه برای اینا در شرع اعتباری نیومده و القا هم نبودند و صحابه به اینا عمل کردند و حجر الحنفیتی على الطبیب الجاهلی والمفت الماجنی والمكاري المفلس و حجر کردن حنفیه همون بازداشتنشون از حق تصرف بر طبیب جاهل دکتری که نمیداند و المفت الماجن مفتی بیباک در قول و عمل اون مفتی که از حیله ها استفاده میکنه احکامات شرعی رو دور میزنه و پروای چند چنانی ندارد در رفتار و اقوالش والمکار المفلس و کرای گیرندهی که مفلس هست یعنی شطوری چیزی رو کرایه میگیره و قسط میکنه و مفلس هست ناداره البته اینی که واقعا اینا رو حقیقتا حجر کرده یا نه خیلی از حنفیه میگویند که این حجر حقیقی نبوده و خود امام ابو حنیفه چون در قسمت حجر از بقیه علما سختگیرتر اگر شما کتاب اصول مثلا دکتر زیدان رو برید نگاه کنید در قسمت حجر که یکی از عوارض اهلیت است یه فصلی داره در این باب اونجا نسبت به بقیه فقها خیلی سختره یعنی مثلا به ندرت حجر میکنه حالا چرا اینجا این سه گروه حجر کرده علتش اینه که اینا اون یکی که جان مردم رو میگیره این یکی دین مردم میگیره اون هم یکی اموال مردم میگیره یعنی ضررشون فقط مرتبط به خودشون نیست بلکه مرتبط به همه هست و اباح المالکیت حبس المتهم و تعذیره توصلا الى اقراره مالکیه حبس متهم و جایز قرار دونستند زندان زندانی کردنش رو و تعذیرش رو تا به اقرارش برسند البته حبس و تعذیری که فقهای مذاهب قرار داده اند در اون سطحی هست که شریعت اجازه میدونه این زجرهایی که امروز در دنیا میدند اینها در فقه حداقل فقه اهل سنت که من روش مطالعه دارم و داشتم جایز نیست هر کسی باشه ولو اینکه یک مسلمان یک یهودی بیدینی رو بیاره پیش خودش این حق این نوع عذابا رو نداره در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم یهودی هم بود همه کاره بود اصلا اینا با اون روح شریعت روح رحمت هرگز سازش ندارد که انسان مخالفی رو جهت اقرار در این سطحی که امروز در دنیا شنیده میشه بیاد زجر بده چون اگر انسانی اصلا کاری نکرده باشه به خاطر خلاص شدن از این زجرهای امروزی حتی زلزله های دنیا رو هم به عهده میگیره به خدا اون لحظه ای که زیر زجر باشه هر چیزی رو پس اینجا از این قول امام مالک تعذیر تعذیر در شریعت تعیین شده تعذیر در شریعت چیه؟ ما نه یه موقع بفهمیم که یه موقع مخالف خودمون رو الان بلوچا مثلا متاسفانه این کارو میکنن طرف یه کاری کرده چه بلاهایی که سرش در نمیارن این اصلا با روح شریعت جور در نمیاد و شریعت اومد تا این آداب و عرفه های جاهلیت رو از بین ببره خب بریم جلوتر و عزاز الحنابلة التصرف في مال الآخرين عند الحاجه حنابله تصرف در مال دیگران رو هنگام حاجت اجازه داد و تعذر استئذانهی بما یسمى بالفضاله و تعذر استئذان یعنی طرف نیاز داشت و اجازه گرفتن هم مقدور نبود معذور بود از اجازه گرفتن یعنی در توان نبود که بهش میگن فضاله و اوجبوا بذل المنافع المحتاج الیها مجانا اذا لم يكن هناك ضرر في بذلها و واجب گردانیده اند بخشیدن منافعی رو که نیاز به اون منفعت هاست مجانا واجب گردانیدن زمانی که اونجا ضرری نبود در بخشش اون منفعت ها و شما یک کاری کسی نیاز داره منفعتی و از اون منفعت شما هیچ گونه ضرری نبیبینی بله واجبش گردانیدند مثلا تلمبه مثالی میزنه که باد میکنه یعنی هیچ چیزی از این تلمبه کم نمیشه و اون بند خدا هم ماشینشو باد میکنه و مشکلش حل میشه حالا این ببینید این مثالا اه، مثالای خلاصه روزی یه موقع زیاد ایراد نگیرید <laughs> وأوجب الشافعية وغيرهم القصاص من الجماعة إذا قتلوا واحدا شافعية وغير شافعية قصاص رو از, از یک گروه واجب گردانیدن زمانی که یک شخص رو بکشند دیگر آره واجبش گردانیدن البته اگر اون صاحبه های مقتول راضی به قصاص نباشند میتونند این شریعت خودشون این اختیار رو بهشون داده همینه یعنی بخشا بخشیدن منفعتی که به اون منفعت نیاز هست المحتاج الیها به اون منفعت چه هست؟ نیاز هست زمانی که در بخشیدن اون منفعت ضرری نباشه برای طرف برای شما یک منفعتی رو میدی به کسی که نیاز داره ضرری توش نباشه و نسب جماعت کثیرون للإمام الشافعي الأخذ بالمصالح إذا كانت شبيهة بالمعتبرة نسبت داده عند گروه زیادی به امام شافعی گرفتن به مسلحت مرسله را زمانی که شبیه به معتبره باشه اون مسلحتی که شریعت اعتبارش داده و هذا كله عمل بالمناسب, بالمناسب المرسل او المصلحة المرسله تمام اینها عمل به مناسب مرسله مناسب مرسل یا مصلحت مرسله بودند لأنها مصلحة مجردة ملائمة لمصالح أحكام الشريعة چون اینا مصلحت هایی هستند مجرده و مناسبت هستند با مصلحت های احکامات شرعی ولا دلیل من الشرع على الغائها و دلیل شرعی وجود نداره که این مصلحت ها رو الغا کرده باشه قال الغزالی رحمه الله من الشافعیه اون امام فیلسوف بزرگ شافعیه امام غزالی میگه رحمه الله وكان مصلحة وكل مصلحة رجعت الى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة والإجماع فليس خارجا من هذه الأصول لكنه لا يسمى قياسا بل مصلحة مرسلة میگه هر مصلحتی که باز بگرده به حفظ مقصدی شرعی که اون مقصد دانسته بشه که واقعا یک مقصدی شرعی بوده است از کتاب و سنت و اجماع پس خارج از این اصول نیست لكنه لا يسمى قياسا اما قياس نامیده نمیشه بلکه اون مصلحت مرسله هست و اذا فسرنا المصلحه در ادامه میگه و زمانی که ما مصلحت رو اینجور تفسیر کنیم بالمحافظه على مقصود شرع محافظت بر مقاصد شرع فلا وجه للخلاف في, في اتباعها پس هیچ راهی برای اختلاف در پیروی از اون مصلحت وجود نداره بل یجب القطع بکونها حجتا بلکه واجب است قاطعیت آن در حجت بودن بلکه به قطع واجب است که حجت باشه پس حرف امام صاحب یعنی امام غزالی حرف بسیار زیبا و نیکی است میگه زمانی که دانسته بشه یک مقصدی مقصد شرعی است باید حفظ مقصد بشه و زمانی که تعریف مصلحت مرسل این تعریفه مصلحت اینه راهی وجود نداره برای مخالفتش باید حجت باشه چون مصلحت موقع تعریفش اینه خود خب دین اومده احکامات بنابر این کار کرده بنابر مسلحت ها شروط العمل بها اما شروط شرط های عمل به مسلحت اینجوری نیست که آقا هر کسی از کوچه برسه و بیاد مال مردم رو بدوزه بگه توش مسلحت هست من با فرزندانم اینو میخوریم خب این که نشد بابا هر چیزی رو که مسلحت شرعی بله اشترط القائلون بالمصلحة المرسلة قبلا باش شما گفتیم مصلحة مرسله باید مناسبت داشته باشه با مقاصد شرعی اشترط القائلون بالمصلحة المرسلة شروطا ثلاثة للعمل بها شرط گذاشتند مجوزین به مصلحت مرسله اونایی که مصلحت مرسله قبول دارند سه شرط برای عمل کردن به مصلحت مرسله یک ان تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع مصلحت مناسبت داشته باشه با مقاصد شریعت مقاصدی که شارع گذاشته ای الله تنافی اصلا من اصوله ببینید چقدر زیبا یعنی اون مصلحت منافات نداشته باشه با اصلی از اصول شریعت ولا تعارض نصا او دلیلا من ادلته القطعیه و در تعارض نباشه با نصی یا دلیلی از ادله قطعی بل تکونو بل تكون متفقة مع المصالح التي قصد الشارع إلى تحصيلها بلکه متفق باشه با مسلحت هایی که شارع حاصل کردن آنها را در نظر داشته قصده و به ان من جنسها و اون مسلحت از جنس مسلحت هایی باشه که شارع اونا رو محقق گردانیده و مراعات کرده و لیست غریبت انها غریب از اون مصلحت های شرعی نباشند و لم یشهد لها دلیل خاص بها و اگرچه دلیل خاصی شهادت به اون نداده باشه خب فلا يجوز الافتاء لاحوال خاصه پس جائز نیست فتوى دادن به حالات خاص ان تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع الا تنافي اصلا من اصوله ولا تعارز ولا تعارز نصا من قبل گفتم تعارض ولا تعارز مش چون تعارز يتعارض تعارض ولا تعارض نصا أو دليلا من أدلته القطعية بل تكون متفقة مع المصالح التي قصد الشارع إلى تحصيلها وبأن تكون من جنسها وليست غريبة عنها وإن لم يشهد لها دليل خاص بها خو؟ إيه، أدلة عام هست ما دروسی که خواست نامده ولی مناجی با واسطه مصلحت رو خاص خواست بود نه این ادامهش رو باید بکنیم اما اگه دلیل خاصی نباشه فلا نه این نقطه گذاشته این جز جمله قبلی مگه این که نقطه رو خراب گذاشته باشه و اگر چه شهادت ندهد برای اون مصلحت دلیلی خاص ببینید اینجوریه جمله میگه اگر چنانچه دلیلی خاص شهادت به اون نداده باشه ولی اون مسلحت در تعارض نباشه متفق با مسلحت ها باشه از جنسشون باشه غریب نباشه اون موقع چیه؟ مشکلی نیست فلا یجوز الافتاء لأحوال خاصه فلا يجوز الافتاء لاحوال خاصه پس جائز نیست فتوا دادن به حالات خاص که افتاء غنی جامع امرأته بنهار رمضان بالزامه بصیام شهرين متتابعین اولا مانند فتوا دادن ثروتمندی که جما کرده است با همسرش در روز رمضان فتوا دادنش به این چیز که لازم هست او را که روزه بگیرد دو ماه پی در پی اولا و عدم السماح له به اتق رقبه و جایز ندادن اجازه ندادن اون شخص ثروتمند که برده آزاد کند لان صیام زاجر له به این علت که میگند روزه اونو چکار میکنه زجر میده على عکس الاعتاق عکس آزاد کردن برده آزاد کردن برده میگه برای این غنی هیچ تأثیری نداره لان ذلك مخالف للنص في الكفاره زیرا این این مصلحتی که اینجا طرف میاد در نظر میگیره این مخالف با نص هست مخالف در چه هست؟ خب پس ببینید شرط اول اینه که مصلحت مناسبت داشته باشه با مقاصد شریعت بعدا توضیحش میده از این که مناسبت داشته باشه یعنی چی یعنی این که منافات نداشته باشه با اصلی از اصول شریعت در تعارض نباشه با نسی یا با دلیلی از ادله قطعی شریعت بلکه متفق باشه با مسلحت هایی که شارع خاصه اونا رو حاصل بگردانه و از جنس مسلحت هایی باشه که شارع اونا رو محقق گردانیده و این مسلحت غریبه نباشه با مسلحت های شرعی یعنی از جنسشون باشه از نوعشون باشه و لم یشهد لها دلیل خاص بها اگرچه که هم دلیلی خاص شهادت بر اون مسلحت نداده باشه این شرط ها رو داشته باشه این شرط ها رو بعدا اومد مثال زد پس ما نمیتوانیم بگوییم یک ثروتمندی اگر در رمضان اومد با همسرش نزدیکی کرد باید دو ماه روزه بگیره این آقا نمیتونه برده آزاد کنه یا خوراک بده چرا؟ میگیم چون پول داره خب بابا نس ما داریم که کفاره کسی که جماع بکنه یا اختیاریه ابتدا آزاد کردن برده بعدا سه ماه روزه بگیره بعدا اگر نتوانست کار بکنه شهرین دو ماه روزه بگیره متتابعین و بعدش هم شخص مسکین رو چکار بکنه طعام بده خب ما نمیتونیم مخالف با این نس مسلحت یابی بکنیم و بعدش حکم بدیم پس خیلی شرط عمیقی هست این شروط بودند که تا به حال این دین محفوظ مونده است وگرنه هر کسی می اومد از جیب خودش هرچی میخواست میتراشید دو أن تكون معقولتا فی ذاتها حقیقتا لا وهمیتا اون مصلحت در ذاتش معقول باشه حقیقی باشه وهمی نباشه به ان یتحقق من تشریع الحکم بها جلب نفع أو دفع ضرره بگونه ای که محقق باشه از تشریع حکم به خاطر اون مصلحت جلب نفعی یا دفع ضرری مثال ذلك مثالش ان تسجيل العقود الواردة على الإقارات في دائرة السجلات الإقارية يقلل حتما من شهادة الزور ثبت کردن قراردادهایی که بر اقارات میان ساختمانها باغها زمینات در دفاتر ثبت و اسناد گواهی ناحق و ازش میکاهه و یحقق استقرارا فی المعاملات و سبب استقراری در معاملات میشه فلا مانع من الحکم به شرعا پس هیچ مانع شرعی نداره که ما بریم این اه، در ثبت و اسنادهای اینا رو چکار کنیم ثبت کنیم وتسعير السلع عند الحاجة يأتي بفائدة محققة منعا للغبن الزائد في الأثمان و قیمتگذاری کالاها هنگام نیاز فائده ای رو میرسانه و اون فایده اینه که از فریب دادن در بالا بردن قیمت ها مانع میشه مخصوصا این روزا اصلا این روزا که تکنولوژی جدید اومده اگر خودشون بر ما رحم کنن داره وگرنه میتونن مثلا یه گوشی رو که قیمتش صد هزاره به پنج میلیون قیمت هم بکنن کسی از این چیزا سر در نمیاره تو این مناطق خودمون و دفعا للحرج و ضرر عن الناس و دفعی باشه برای حرج و ضرر از مردم و تحقیقا لمصالحهم و مصلحتشون رو محقق بگردانه سه أن تكون مصلحة عامة للناس وليست مصلحة شخصية إن مصلحة مصلحة أمومي برا مردم باشنيك مصلحة شخصي لأن, الشريعة جاءت للناس كافة زيرك شريعة شریعت تمام مردم آمده وبناء عليه لا يصح الأخذ بأي حكم يقصد به رعاية مصلحة شخص بإنهي صحيح نيس گرفتن به هر حکمی که مصلحت یک شخص به عینه رعایت بشه درش که امیر مانند امیر او رئیس او حاشیت و اسرت له مانند امیری یا رئیسی یا افرادش یا خانوادهش ولا یجوز الافتاء بقتل مسلم واحد تترس به الاعداء في قلعه وجائز نیست فتوا دادن به کشتن یک مسلمانی که دشمنان به عنوان سفر از او در یک قلعه استفاده میکنند متا امکن حصارهم زمانی که حصار آنها ممکن بود محاصرهشون ولا یخشى منهم التسلط على بلاد المسلمین و ترسی بر این نبود که بر سرزمین مسلمانان تسلطی داشته باشند پس این سه شرط های خیلی اساسی هستن برای جایز بودن عمل به مصلحت اولا این مصلحت با روح شریعت در تضاد نباشه معقول باشه و مصلحتی شخصی نباشه و عمومی باشه تا اینجا کار اکتفا میکنیم انشاءالله بعد از چند دقیقه بحث عرف را شروع خواهیم کرد